Тому, милостивий, що ти не грек, отже, не можеш бути заодно ні з загонистим Василієм, ні з розпусним Костянтином, ні з Вардою. Всі вони пигмеї, а ти велетень. На твій поклик збирається рать у десятеро більше від полчиш царя Франків Оттона, володаря Заходу. Ти один можеш спасти Візантію від нової ворохобні та унаслідити гідна спадщину твого великого батька, перед яким тремтіли колись високі ворота магнаври. Я бачив це, я бачу теперішнє, і. Анастас зупинився і оглянувся на Романа. Іди, Романе, глянь, чи військо готове, приказав князь. Роман взяв шолом і щит і відійшов. Кажи. Вимівники Фурфока Болгар Святославом войневцеміські Святослава зрадою, Вимитуть фоку Володимиром, а Володимира ласкою царівни, бо Володимир, може, не знає, що чаша з отрутою ближче його уст, ніж уста порфірородної царівни. А Володимир устав з лави, а коли промовив, голос його тремтів. Важке слово сказав ти, Анастасе. Знаю я елінську помсту, але чей же не стануть імператори лукавити переді мною та кривити душею? Ні, не стануть, бо чаша з отрутою переб'є твоє слово, не один варвар не витримує м'якого підсоння царгорода, володарю. Я йду з тобою на Русь, у твоїх руках буде моя сестра, і я сам віддаю тобі своє злиденне тіло. Один кимок твоєї руки і мене не стане. Це запорука правди моїх слів, і я закликаю тебе на все святе після перемоги не жди, аж твоя дружина у тріумфі вертатиметься у царгород, бо вона може привести тебе вже тільки посинілого в домовині. Після битви вертайся на Русь і не поступися від своїх умов ні на голос, але здалека. Володимир помовчав. Як же ж це? спитав по хвилині. Як можу я постояти за своє, не сидячи у Візантії, де мечем виковує дружина мою долю? Ох, володарю, у морі живе рак, зад якого немає шкаралупи. Тим то він і ховає його, звичайно, у чужу черепашку. Ось таким раком є корсунь, а доступ до цього города знаю я, тамтешній уродженець. Але ж я мушу бачити царівну вже тепер. Може, й це станеться, але ж тоді, коли судно, що повезе тебе на Русь, буде на Золотому розі. Грецькі моряки надбігли від огнів і швидко стали наповняти дроман з воєнним гомоном. Володимир зійшов на берег і сів в один з човнів. З ним сів також і Анастас, який попрохав собі щита й шолома. При світлі смолоскипів його вигляд зовсім змінився. Управним оком полководця пізнав Володимир, що в цьому рибалці живе також відвага, і ця гадка розвіяла його останні сумніви. Передом поїхали дромони, плоскодонні, але високі галери із двома рядами весел. Високий зад корабля підіймався до третини висоти щови, на якій розів'яли моряки велике вітрило. Напереді підіймався понад помостом чердак, обвинений сильними балясами, але не такий високий, як корма. Там стояли по дві метавки на каміння та два дула, що викидали вогонь. Гридні у легких панцирах або тільки в караценах, шкіряних каптанах і варязьких кольчугах стояли готові з топорами та мечами при боці з луками в руках. Ніс корабля переходив у довгий залізом кований клюв, яким можна було й потопити вороже судно, вдаривши з розгоном у бік. За друмонами довгою низкою поплили зміїні судна варягів. Крім малого помосту, спереду і ззаду були вони відкриті, низькі і неширокі, а рухалися здебільшого на важких довгих веслах. Ручки весел, вилиті оловом, легко подавалися під руками гребців хоч непоказні варязькі судна не боялися бурі, візантійські чи арабські судна мусили тікати перед розшалілою стихією у безпечні пристані, бо вітер перевертав їх як коробки. Зате варязькі човни будували майстри на гострому днищі, обшиваючи їм боки очеретом, так що навіть коли мали повно води, то не потопали. Зміїні судна варягів стали пострахом усієї Європи. Тим-то й тепер варяги не були Васі на грецькій кораблі, хоч чимало їх стояло в Золотому Розі, в Синопі, Трапезунні, Корсуні, а навіть у поблизькому Ламсаку. Великий князь Володимир сидів в останньому човні на кормі, а біля нього полководець гетеріарх Ляйфр. Варяг не завжди розумів поведінку конунга. Володимир, одержавши обіцянку, що його бажання шануватимуть, пірнув у сіру юрбу варягів і тепер не знати, на що наражує своє життя у не своїй справі. Раз у раз поглядав на поважне задумане обличчя володаря, але не міг відчитати з нього відповіді ні на одне питання. А Володимир перемірковував усі події та слова, які бачив та чув на своєму шляху Візантію.